Je croyais que la tâche d'un gestionnaire consistait surtout à faire la gestion, mais si je comprends bien cette note service, ce qu'on attend de nous autres les gestionnaires, c'est plutôt d'augmenter la productivité de notre unité de travail. En effet, on y rappelle aux gestionnaires qu'ils doivent veiller à utiliser efficacement les ressources de leur unité de travail afin de... De produire davantage Bien entendu. Un bon gestionnaire s'applique à développer les compétences variées que possèdent les membres de son unité de travail dans le but ultime de produire davantage. Ce qui n'est pas une mince affaire. Je ne dis pas le contraire. Gérer une unité de travail, c'est une tâche énorme, complexe et exigeante. On ne le dira jamais assez. Et par-dessus le marché, nous devons en même temps nous assurer que la charge de travail est uniformément répartie parmi nos employés. Plus facile à dire qu'à faire. C'est indéniable que nous ne tenons pas à causer du mécontentement, voire de la frustration parmi nos collaborateurs.